Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbu dienas rīta pulksteni deviņos vai atkārtojumā 11. vakarā. Lai slavēts Jēzus Kristus, mūžēgi mūžam slavēts, Kristus augšām cielīs, patīsi augšām cielīs. Studējā Kaik ceturtdienu kopā šodien ar jums ir prīsteris Mortenč. Tivojās vasaras svētki, svāto gora nosiltiešanas svētki, pamazām arī izskan, vai tuvojās noslēgumam lieldīnu laiks, bet eh, šodien šajā raidējumā, šajā katehēzē gribu pordūmot par vasaras svētkiem, par svātu goru – un eh, zinām, ka vasaras svātki ir vīnini no lielokajiem svātkiem arī baznēcā. Vecajā derībā vasaras svātki bija pļaujas svātki, kurūs jūdu tauta pazateicās dīvam par savoktu uražu. Šī dīna bija atceris svātki, kura spīminēja baušļu dūšonu Sinaja kolnā – Un kristēgī vosaras svātki ir jaunos derēbas likumdūšanas svātki, jauno derēba ir mīlestēbas un žēlestēbas derēba, kuru divs caur svātu goru ir nosliedzis ar cilvieci. Un zinām, ka svātais gors ir mūžēgo mīlestēba, kas kā guns mēlis nūnoce par jaunavu Mariju un apustuļiem. Usuras svātku dīnā, iz tū sapieme kai līsma un raksteja tū sirdīs Jēzus Kristus dūtūs likumus, lai tī pīpildēti ar jo gaismu un spāku ītu starp tautam un sludinotu jaunu derēbu, ko Dīvs nūsliedzis ar cilvēkiem. Parasti mēs sokam, ka vasaras svātki ir baznēcas dibinošanas svātki. Apustuļu darbūs ir rakstīts – Că apostolii pīpildē ar svātu goru tīvlen cēlēs un goja sludinot nu evangēliju, runodami visos valodos. Un jau pirmajā dīnā pēc tam, kad svātais Pīters bija runājis uz tautu, kas bija sazapulcējusies Jeruzalemē svinēt, svātkus kristēbu pieejami vairoki tilkstuši cilvēku. Te bija pirmo varētu secēt goreigos pļaujas dīna, kurā soka savu darbību Kristus dibinoto bazneica. Un no šos dīnes, kad svātais gors atnāca uz apustulī, jis ir bazneicis dviesele, kas tū voda, kas moca, pasurgoja no visiem moldīm. Un šeit dīnā ir arī uh, pateicības dīna par tom svāto gora žīlestēbum, kaidas mēs sajamam īstiprinošanas sakramentā. Tātad vasaras svātki ir tī svātki, ar kuriem nūzaslēdzās arī lieldinu laiks. Un šis lieldienu svaigs, nu, gan nu augšam celšanos līdz pat vasaras svātkiem, uh, baznīcā ir 50 dienas, un baznīcas valodā vasaras svātki saucās arī par Pentakostes, kas nozīmē 50 dīnu, un šinā dīnā ir pabeigts Kristus soktais darbs, un to piec vasaras svātki ir piedēji no trim vislielākajiem svātkiem. Tai, kā svātais gors ir mīlestības gors, tad baznīca šinī dīnā arī tierpja surkanajā krosā, jo surkono krosa arī ir mīlestības simbols, ne tikai mūceklības simbols, un mm, svātajā misē tīpaši tiek izcelta svāto gora darbība un izsokot lielu svāto misi, mēs baznīcās dzirdēsim un dzīdosim himnu not svātais gorsu. Un eh, šī himnā mēs līdz ar apustuļiem lūdzam Dievu, lai tas mums siltētu savu īprīcinotoju. klusi paceļu acīs. Es redzu tavas, es ilgi maldies esmu. Es bez tevis pazudis. vispārni. Tu mīlestības lūra, tu aizdedz vaicnes. Tev es atdodu sirdi. Tev visu, kas man ir. es atdodu sirdī tev visu, kas man Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausāties dienas katehēzi, kā ik Ceturtdienu kopā ar jums ir prīsteris Mortiņš, un šodien mēs pordomojam par vasaras svātkiem un par svāto gora darbību. Ja runājam par vasaras svētkiem, tad 2014. Eh, gadā pāvests Franciskas veltīja vasalu katehēžu ciklu svāto gora dovunu. Un, protams, pāvests Franciskas šajā katehēžu ciklā uzsvēra, ka Ticēgi ir aicinoti lūgt svātū goru un ticēba un paļovēba atver savu sirdi, jo žīlistēbai, lai saimtu gudrēbas, saprota, padūma, spāka, zinēbu, divbēbas un dīva bejušanas dovunu. Un vienā no savam uzrunam pāvests uzsvēra, ka svātais gors ir dīva dzēvis, mūsu snaismeļamais olūts – Tātad cilvēks visos laikos un vītos ilgajās pēc pīpildētas skaistas un taisnīgas un laimīgas dzēvis. Un tāpat cilvēks ilgojās arī pēc mūžēbas, izslops pēc dzēvo jūdins un uh, ogrok vai vieļok mēs kotres izjūtam šos ilgas. Tāpat, lasūt šo katehēžu ciklu arī pāvests uzsver, ka Jēzus dūt mums dzēvu īvdini, un šis dzēvais īvdins ir svātais gors, kurš izīt no tāva un kuru Jēzus īlē mūsu sirdīs. Mēs zinām, ka īvdins veldzēja slopis, nūmuzgoja, dara auglēgu zemi – Tāpat arī dzēvais ūdens prūti svātais gors škeistē mūs apgaismoja, atjaunoja un porveidoja, lai mēs kļūtu par poša dīva, kurš ir mīlestība dzēvis lēdzdalībnīkiem. Viestulē, apustuļā povala viestulē galatīšiem pīktajā nūdaļā mēs losam, ka Kristītis dzēvoja svāto gora vadībā un saskaņā ar jo augļiem, kas ir sekojoši. Tad, ka mīlestība, prīks, mīrs, izturība, krītnums, labestība, uzticamība, lantprotība, savaļdība ir, varētu sacīt, svāto gora augļi. Un mazlītiņ padomosim, kaidi tot ir šī augļi, ko dūt mums Dievu svātais gors un, kā uzsvera, pāves Franciskas izskaidroja, ka gudrība ir spīja raudzētīs uz pasauli dažādojām situācijām, notikumiem, problēmām ar poša dīva skatīnu, un lai īgīvtu šo dovunu, mēs esam dzēvu, dzēvot cīšos draudzēbos, attīcēbos ar kungu, un tīši saikne ar kungu ir šos gudrības solūts. Saprota dovuna – ir cīši saistēta ar ticēbu. Te nav runa par intelektuālām spējām, te ir spieja saskatēt vairāk nakai tikai orēju aspektu, spieja izprast dīva nūdumu un jo pestēšanas plānu to dziļumus. Apveltēdams ar šo dovanu svātais gurs īvat mūs dziļā vīnoteibā ar dīvu un padura mūs par jo mīlestības plāna līdzdalībnīkim, Pazateicūtī šai dovonai mēs varam saskatīt, kāda ir te dīva griba mūsu dzīvē, pieaugt ticībā, kotru dīnu izdzēvot, kā patīsi pīpildētu dīnu. Un lūk, arī mēs varam lūgt šo dovonu un pīšķirūt padūma dovonu, svātais gors apgaismoja mūsu sirdsapziņu, lai te es pātu veikt konkrētas izvēles, kas būtu saskaņā ar Dīva gribu un Jēzus un jo evangēlija logiku. Un līdz ar to mēs īkšēji augam, kļūstam pozitīvoki, korteju reizi izavairamies no egoisma un izējam no sova šauro skatējuma. Un varētu teikt, ka svātais gors mums paliec izdzēvot arī kūpīnes dzēvi, baznīcas dzīvi, draudzē, konsekrātajos apbīnēbos. Ar spāka dovanu svātais gors atbrēvoja mūsu sirdinu un ajūteigumu, nadrūšēbus un visom bailēm, kas var kļūt par šķiersli tam, lai dīva vords patīsi un ar pre, prīku tiktu ēstenots dzēvē. Un spāka dovana ir īpaši svarīga dažādos grūtēbu brēžus, un es domāju arī ekstrā mūsu apstākļos, taču ņem mozok svarīga te ir ikdienas dzēve. Svātais apustulis povūs viestulē Filipīšiem raksta, es varu visu tanī, kas manī stiprinoja. Atcerēsimies to savā ikdienas rutīnā un ikdienas grūtībos, un Lūksim, lai kungs vienmēr dūt mums spāku, jis nekod naporbauda mūs pori mūsu spākam, jis vienmēr ir ar mums breižūs, kad uzno kapnikums, pagurums, nazaudiesim dūšu, bet lūksim Dievu svātu goru, lai sapveltē mūs ar jaunu spāku un entuziasmu. Tai mēs varam censties arī uzticēt savu ikdīnu, Eh, svātajam goram. Tāpat mēs eh, pīmenam arī zinošanu dovunu, jeb zinēbas, un tot spontāni domājam par cilvēku spēju ar vīnu, labāk īpazēt, jam apkort asūšo realitāti un izprast likumus, uz kuriem balstos pasaules esamība. Tomēr atcerēsimies, ka zinēbu dovana, ko dūt svātais gors, Nāps rūbežojās ar cilvēciskajām zinošanām, tie ir īpaša dovana, kas mums palīdz radzūt radētu pasauli, saskatīt dīva likumu un mīlestību un tu cik patīsi lela saite Dīvs ir vīnots ar visu radēbu, un zinēju dovana nūstoda mūs uz vīnas steigas radētoju un ļauj mums izavairēties no dažādām galējībām un moldim, piemēram, no kārdinojuma uzskatīt sevi par visas pasaules un lītu kungu, vai arī apsastoties tikai par radēbām un sagaidīt no tom atbildi uz visom savam gaitom un ilgom. Un, protams, šeit, ja mēs rudojam par pasauli, par dobu, par ekoloģiju, par to, kas mums teiks to dēļ sprīškā un kā mēs katrs cenšamies arī izmantot to, ko Dievs mums dūt un ko Dievs ir radējis. Dīvbēbas dovana norodā uz mūsu pīderēbu Dīvam un mūsu dziļoku saikni ar jū, un te ir saikne, kas pīški ir jāgu visā mūsu dzēvē un palēc porvarēt uz grūtoku uz dzēvis brēžus – ar šos dāvanas palīdzību svātais gors palīdz mums uzveikt savas bailes, nadrūšēbu, iekšēju namīru un napacītēbu, kļūt par priecēgiem dīva mīlestības līdzinīkiem, cilvēkiem, kuri pīlīdz kungu, gorā un patīsēbā un ar mīlestību kolpoja savam tivokajam. Un vēl vīna dovana, ko mēs varam likt un pordomot, uh, Eh, šajos dienos pirms svātkiem ir eh, dīva bejēšana, un dīva bejēšana nav bailis no dīva, un mēs zinām, ka dīvs ir mūsu labais un mīlūšais tavs. Ar šo dovanu svātais gurs mums atgodināja, cik mēs esam mozi un īcēgi dīva prīškā, un cik ļoti mums ir vajadzēga jo mīlestība, Un pazateicūtī šai dovonai mēs pilnībā paļovībā īlīkam sevi dīva rūkos. Tātad Lilka pāvests mums līk prīškā šos dovanas savos katehēzēs un arī mēs varam pordūmot, ko mēs varam mm, paņemt un izmantot savos dūmos, savus gorēgos dzēvis veidošanai. Thank you. rožas, tava saulē, tava pasaulē, vis tava godā dižēs. Mana sāpes, mani smaidī, vis tik niecīgs. Mana sāpes, mani smaidī, vis tik niecīgs tava žēlastība mūžīgā. Visliekais dzievs, tiem mīlestība neiznīkst, tava žēlastība mūžīgā. Visliekais dzievs, tiem mīlestība neiznīkst, tomēr manīt dziedē tava paspārnē. Mīlestība savot spēcīgs, tomēr mani dziedē tava paspārnē. Mīlestība savot spēcīgs, mana sāpes, mani smaidī, vis tik niecīgi manas sāpes, mani smaidī, viss tik niecīgs. Tava žēlastība mūžīgā. Viss liekais dziest, vien mīlestība neiznīkst. Tava žēlastība mūžīgā. Es liekais dziest, vien mīlestība neiznīkst. Tava žēlastība mūžīgā. Viss liekais dziest, vien mīlestība neiznīkst. Tava žēlastība mūžīgā. Viss liekais dziest, vien mīlestība neiznīkst. izskanēja Pītera un Katrīnes dzīsma mūžīgā mīlestība un starp citu, izmantojot savu šeit stovūkli, gribētu pasveicinot Pīteri dzimšanas dīnā, novēlēt uh, eh, Dīva palīgu svietēbu, veselību, žīlestēbu un, protams, ir radošumu, lai tūp jaunas dzīsmas – Bet eh, šodien turpinājam mūsu katehēzi un pārdomājam par eh, svātu goru, par vasaras svātkiem. Un eh, svātu rakstu fragmentā, vecajā darībā, mēs varam lasēt fragmentus par bābelis tūrni, ka grāks un tom sekojošo lepnība īnese pasaulē sašķeltību un ļaunumu ka brozis atceļās pret broļi tauta, pret tautu, un arī mēs katrs savā dzēvē, savā ģimenē, draudzē, kūpienā, visā baznēcā, no vienas puses redzam grāku un tīksmi uz ļaunumu, bet no otras puses pīdzēvojam apbrēnojumu dīvu apredzēbu un vadēbu ikdīnā. Un tīši caur svāto gorā darbēbu, tū mēs varam visu saprast – Zinām, ka Jēzus Kristus mierstot pie Krista un augšam ceļūti izdovoja atbrīvošanu un globšanu no grāka un no novis. Tomēr mēs vēl esam šajā pasaulē, mēs turpinojam pīdzēvot savu personīgu un arī pasaules sašķeltības drāmu varētu tā tū teikt, bet eh, zinām, ka Dievs silta savu goru lai atjaunotu sokūtnieju harmoniju un vīnēbu gan baznēcā, gan visā pasaulē. Svātais gors ir Kristus gors, kurš noklai visu darētu jaunu. Un eh, pordūmojot šodien šos lītes gribu teikt, ka tīši vasaras svātki un lieldienu notikuma noslēgums, bet vienlaikus ir arī sokums kaut kam pilnīgi jaunam. Un Jēzus apustuļi un mocekļi sajāmuši svāto goru, sacēja sokumā, drūsmēgi dūdas pa visu pasauli nest lobu viesti. I brēniškēgi par to runoja vecajā derībā pravītis Joels, trešo nūdaļa, ja mēs atveram svātos rakstus. Tū soka kungs – es izlīšu savu goru par ikvīnu mīs un jūsu dāļu un jūsu meitas pravītos. Jūsu sirmgālvi redzēs sapņus un jūsu jaunekļi redzēs redzējumus un arī par saviem kolpiem un kolpūnēm timos dīnos es izlīšu savu goru. Cik skaisti vordi un pravīts arī tū paroda – kū mēs esam sajāmuši un kū sajāmam. Svātais gors ir pirmais pestēšanas darba turpinojums, un jis izmantoja apustuļus un baznēcu savā misiju darbā. Mēs e, Joņa Povula otro dokumentu uz dominum et vivificantem un redemptoris misio varam lasēt, ka uh, Ar Vasaras svātkiem sokās baznēcis misija nest lobu viesti evangēliju līdz pat pasaules rūbežom. Svāto goru atnokšana Jēzus mocekļus darēja par līdzinīkiem un pravīšiem, un tuvok par šeit mēs varam uh, eh, lasēt apustuļu darbu gromotā, gan pirmajā, uh, gan otrajā nūdaļā. Un pirmajos gadsimtos svāto gora ītekme kristēgajā ticeiba apzinoti atsevērēs tautom un līdzēba par Kristu izaplatējās visnūzēmēgo jūs centrus, lai pēc tam aizsniegtu arī rūmu un rītumu rūbežas. Un šeit mēs varam šajā dokumentā Redemptoris misio 25. punktā atrast šos pordumas. Tātad svātais gors pirmo mocekļu kūpīnu baznēcu darēja patīsi misionāru taidējādi, ka te bija īpaša, tātad mīlestības un brolēgas dzēvis starojums. Im viss bija kūpēks, im bija vīna sirds un vīna dviesele. Kūpīnā valdēja prīks un sirds vinkošēba. Baznēca – tai laikmetā cilvēkus pīvilka ar svātu gora spāku, un pats goršu kūpīnu vadēja un vierzēja. Protams, tāpat pirmajos gadsimtus baznēca arī bija grūtības, un mēs varētu uh, atcerēties īpriekšējos raidījumus, kuras stostēju par pirmajiem kristīšiem, par pirmajām draudzēm un kūpinam, kā baznēca atsatēstījās un kā baznēca izaplatējās pirmajos godsimtos. Bet gribu teikt, ka svātais gors ir tik delikāts, ka ļauj baznēcā pastovēt vīnotē vai dažādībā un universālai sītu rūku rūka ar partikulāru, kūpēgais ar individuālu, svātū goru var salīdzinot arī ar dirigentu plašā orķestri, un katrs instruments ir unikāls un īpašs, tomēr tīši dīva gors ir tas, kurš ļauj katram skanēt ar savu īpašu skanējumu vīnā bolsā un vīnā taktī, un, protams, mūsiem parodēt un atklot atklosmes visbrēniškēko melodiju. Nevelti arī daudzi soka, ka e, svētais gors ir arī baznēcas arhitekts. Jis ir tas, kurš e, baznēca roda ticēbus un doktrīnes vīnotēbu visos laikmetos un visā pasaulē. Jis veidoja saiknis tur baznēcas, uh, dažādu dimensiju naļaujot vīnai vai ūtrai dominēt, un ļoti labi to arī ilustrē pravīša Ezehiela vīzija, kurā losam, ka kauli, prūti struktūras, cilvēciskais, mīzēgais, tas, kas no šo zemes nocis sajēme saturu, dzēvēbu no gora, nūsvāto nu gora. Apustulis povus viestule korintīši uzsver, uh, Tāpat kā ķermenis ir viens ar daudziem lūcekļiem, turklāt visi daudzie mīsas lūcekļi tomēr ir viens un tas pats ķermenis, tāpat arī Kristus. Jo mēs vienā gorā visi, gan jūdi, gan pogoni, gan vergi, gan brēvi, esam ar kristēbu apvienoti vienā mīsā, un mēs visi esam ar vienu goru pīpildēti. Tātad, pordomājot šos lītes, mēs nevaram atdalīt svēto goru no Kristus un no jo baznīcas, un, protams, mēs šeit eh, varam runot par vīnotību un lūk, lai Dievs ir vidutojis, varētu sacēt, daudzu cilvēku, varētu sacēt, pulkā, jo mēs, jā, esam uh, varētu secēt dažādi ar dūmošanu, ar skatīnu, ar dzēvis pieredzi, zinošanām, bet, eh, protams, mums vajag saprast, ka katram ir varbūt savs redzējums, savs skatījums, bet mums vids ir kūpēks mierkis, ir mūžēba un dzēve kūpa ar dīvu. Un Joņa evangēlijā mēs varam lasēt un saprast, ka uh, Kristus mums saka, kam slops un kas tic man lok pie manis, lai dzer. Un, kā raksts ir sacījuši, no jo īkšķīņas plivs dzēvos, īldins traumes, bet kas, kod atnoks iz patīsēbas gors, izmaus īves kotrā patīsēbā, jo es narunos pats no sevis, bet runos tūkū dzirdēs un jums atklos nokamos lītis. Es mani pagūdinos, jo no munējā paiems, un jums pasludinos. Un šo Joņa evaņģēlija fragmentu mēs bīži dzirdam šajā lieldienu laikā, un pat sevišķi šo uh, Jēzus aicinojumu, lai mēs visi būtu uh, viens. Darbo klausītāji, vissvarīgākais brīdis Radio Marija programmā ir svētā mise – visas kristīgās dzīves avots un virsotne, Neskaitāmiem klausītājiem šis ir vienīgais iespējamais līdzdalības veids svētajā misē. Tiešraides ēterā nodrošina brīvprātīgie, kuri šādi kalpo dievam un tuvākajiem, tātad tev. Dārgo klausītāji, šobrīd saskaramies ar īpašām grūtībām saglabāt mises tiešraides visos līdzinējos raidlaikos, jo trūkst brīvprātīgo. Lielā noslodze šobrīd pārsniedz arī rādījuma arī darbinieku iespējas nodrošināt visus ētera laikus. Ja tev nav svešs darbs ar datoru, klausītājiem ir ļoti vajadzīgs tavs atbalsts. Arī kalpošana tikai vienu reizi divās nedēļās būtu liels ieguldījums mises raidlaiku nodrošināšanā, it īpaši svētdienās. Radio Marija komanda ar prieku parūpēsies par tavu apmācību Iesakies par brīvprātīgo. Raksti e-pastu uz info at rml.clv. Ļausim svētajai misijai aizsniegt tos, kam tas ir visvairāk vajadzīgs. Tavas durvis tībēji tu, pa atvērtu lūgu tu vierīs tībēju es. Paspīru sūli leidzānai tībēji tu, izkoji saulī un smaidīji tībēju es. Neviens nezinos, skaidrus ceļus, ko es ir siršu vienotojis. Vairs nav jo vaicoj, vairs nav jo porlīcinoj, visu dien līcinoj. Mūna tu mīlestība, mūna tu mīlestība. Palestina. Te rīstu ceļu, kur joji tī būsim mēs. Klausīs tu dzīsmu porhalnim, skan tī būsim mēs. Saki tu vārdu, divs dzirdies, ka tī būsim mēs arī, ja klausiesi zinošu tībūsim mēs. Ņivīns nasidos, gaidus ceļus kojas, ir siržu vīnotojas. Vairs nav jo vaicoj, vairs nav jo por līdzinoj, visu din līdzinoj. līdz nazinos, gaidus ceļus, ko es ir sirša vienotoja. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausāties Dienas katehēze, pulkstenī roda 9.43 minūtes. Noslēgumā daļā gribu sacīt, ka tivojās Usuras svātki, svāto gora nosūtēšanas svātki – un noslēdzam lieldienu laiku, bet jautājums palīka, kaidas ir mūsu konf, uh, konsekvences tolokai mūsu reiceibai. Noslēdzās lieldienu laiks, ko darīt toļok. Pirmam kortam mēs um, varam padomot, uh, eh, kā varam sludinot labu viesti par to, ka uh, Jēzus ir augšām cielījis. Jā, daudzi soka mēs pat nāsam dzirdējuši, ka ir svātais gors, Daudzi cilvēki nav dzirdējuši labu viesti par Kristu, arī par augšām celšanos, un mums arī pēc lierdinu laika ir ļoti svarīgi pasludinot. Un tas, kurš pats ir atsagrīzījis pie kunga, ir aicinot sludinot šo viesti visiem varētu būt par augšam cēlušo Jēzus līdzinīkiem. Nokumais, kā teicu iepriekš pirms muzikālos pauzes, Jēzus arī atgodināja un lūdzās augsto prīstara lūgšanā, lai mēs būtu visi viens un vīnoti. Vīnoteiba, vasaras svātki ir varētu secēt vīnoteibas svātki, baznēcā neko mēs naduram pretī, pretēji vīnoteibai. Tātad mums ir jābūt paklausīgiem baznīcai, pāvestam, veiskupam, prīsterim, nevis darīt, nevis savu ambīciju vai egoistisku mierķu vadētim, bet tikai un vienīgi kūpēgi ar porējiem un pretūtīs sašķeltēbai un individualismam. Un um, kopīgi lūdzūties, kopīgi strādājot un būt vienoti, mēs varam sasniegt ļoti labus augļus. Un, protams, redzēt, kā svātais gors darbojās mūsu vidā. Nokušais, ko mēs vēl varam darīt? Protams, klausēties svāto gora īdvesmēs. Lūkšanā censties sadzirdēt, kuru pilšu svātais gors – mēģinot atpazēt jo zemes, būt kontaktā ar savu goreigu tāvu un reikotīs navas mīsā, bet reikotīs gorā. Vēl viena līta, ko mēs varam darīt, pordūmojot, atpazēt un nazapretotīs dovonam, ļaut izmantot sevi pilnībā svāto gora spākam – un zinām ļauties vasaras svātku žielestībā kūpīnas ītvaru sadzēt, ka bez svāto gora mēs pat nevaram izteikt, ka Jēzus ir kungs. Un visbeidzot, nazaudēt cerību. Jā, bīži vien nokās dzirdēt, ka mums nav cerības, eh, raugamies eh, nokūtne ar pesimismu, bet, ja redzam daudzas bezcerības zemes, kas līka zaudē dušu, tomēr atcerēsimies, ka svātais gors ir baznēcis arhitekts. Atzeit, ka civilizācijas nokūtne viennozīmēgi ir dīva rūkos, un e, ka ļauno īspējus ir īrūbežotis, jo jis jau ir uzvarāts. Tātad zinām, ka Jēzus ir uzvarētojs un kungs par grāku un pasauli, un tāpēc būsim droši, ka Jēzus ir uzvarējis pasauli. Un lūk, šī tie punkti, kas mums liek pordomot un skatēties uh, uz pasauli ar svāto gora palīdzību un lūgt arī jo namitēgos dovanus un arī uh, jo palīgu visos dzīves jūmos. Ar šo gribētu teikt jums lielu paļdis, ka beidat šajā stundē kopā ar mani. Tiksimies jau nākamajā ceturtdienā ar jaunu tēmatu, un droši vien nākamajā ceturtdienā tas būs jau sezonas noslēdzušais raidījums. Un eh, tad atkal ar Dīva palīgu un Protams, varbūt, ja Dievs gribēs, atsagrīsimies jau ar jaunu raidējumu ciklu rudinī. Bet eh, gribu vēl teikt, ka mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts un jūsu palīdzība. Pirmā kārtām gribu pasicēt jums lielu un sirsnīgu paldies par jūsu zīdojumiem vakara zibmariotonā. Un eh, pazateicūtīs jums visiem esam kopīgi savokuši čutna 12 tūkstošu eiro, lai varētu uzturēt rādījo, bet mums vēl pītrilgst līdz mēneša beigom 6094 eiro. Un būtu labi, ja mēs šajos nedēļos un atlikušajā maija mēneša uh, nedēļos arī šo summu varētu kopīgiem spākiem savokt un varētu es atgodinot jums zīdojumu tolruni 9000 6769. Un, protams, sirsnieks, sirsnieks, liels jums paldies par atbalstu, par zīdojumiem, lai mēs radio varētu uzturēt un lai varētu skanēt raidējumi par divkalpojumu, un mēs būtu kopā ar jums 24 stundas dīnaktī. Taitot beigšu raidējumu, gribētu jums atsavadēties, lai jums visiem jauka un skaista un svietēga šeit ceturtdiena un, protams, svietēga nedēļas nogale, kurā mēs svinēsim svāto gora nosūtēšanas svātkus. Lai slavēts kungs Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts! Izskanēja dienas katehēs. Ja šī katehēs tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!